Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisėte, tokiu ir patys būsite teisiami. Ir kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Kodėlgi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Arba kaip gali sakyti broliui, leisk išimsiu krislą iš tavo akies, kai tavo akyje rastas, Veidmainy pirmiau išritink rastą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti krislelį iš brolio akies. Neduokite šventenybių šunims ir nebarstykite savo perlų keuliams, kad kartais jų nesutryptų ir apsigrėžusios jūsų pačių nesudraskytų. Prašykite, ir jums bus duota. Ieškokite ir rasite belskite ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa ir beldžiančiam atidaroma. Argi atsiras iš jūsų žmogus, kuris savo vaikui prašančiam duonos duotų akmenį. Arba jeigu jis prašytų žuvies, nejaugi paduotų jam gyvatę. Tad jei jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, jo labiau jūsų dangiškasis tėvas duos gerą tiems, kurie jį prašo. Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite, nes tai ir yra įstatymas ir pranašai. Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvus vartai ir platus kelias į pražutį ir daug juo einančių kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą. Tik nedaugelis jį atranda. Sergikitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jūs avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynogių nuo erškėčių ar figų nuo ausnių? Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikęs gerų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių. Ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatie viešpatie, įeis į dangaus karalystę bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Daugelis man sakys tai dienai atėjus, viešpatie viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu. Tuomet jiems pareikščiu, aš niekuomet jūsų nepažinojau, šali nuo manęs nedoreliai Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusi namą ant uolos. Propliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusi namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus. Kai Jėzus baigė tas kalbas, minios stebėjusi jo mokslu, nes jis mokė ne kaip jų rašto aiškintojai, bet kaip turintis galę.